partida astapenetik, ba, ikusi dugu, nafartarrak uh, etorri direla, be, justuki uh, irabazteko, eta bon, uh, gu egia da, pasa den, joan den astean, uh, uh, maulen bizki gaizki aritu gidela, eta bon, piskat bel ginen, eta nafartarrak forman ziren, eta be, gure partidoan uh, zehar ikusi da, uh, ez gira bat ere onge aritu, bizki zaila izan da, hain ere uh, azkarrak ziren, uh, beraz, ala, Content bai, baina eh, bai, uf, errandu zuen bezala, bizkizaila izan daita. Ba, Frustrazioa handi bat, eh, ni eta talde guztiaren arabera. Ara, uh, eh, ginen, ez iman digu azken penalitatea kontra, ba, sen itzen ginoen zer nahi matxak hart eta arbitroak hartu zuen joeraren arabera, ezin gozela gure alde itzuli, salbu uh, matxa perfektua ite man eta hor, uh, petio bi irupetio mugantzienak, eta... Gertatu dena gertatu da, eman digu azken penalitate hori, eta bitarik bat sartu dut, eta ira irazi duen daiak.